manifestaldiz manifestaldi heltetez uh, hua, beste gaizabate duizitaz eta hale, ba, izan duz uh, irati periferika, baso Europa, Europa uh, eh, ba, RTL eh, eta eta uh, publiko, bazoen behar arti noekiz uh, kompetentzia gaizat eta zunek jabu egien zin, ordin, heke mandizi, dizi e, eh, monumentiai jentek jakin dizi bazela zerbait baizan. Hasi duz estudiantetaik, eto hiluz uh, sozietek eta hoek etzututzen, ekiz, hatxarin uh, mesfida zututzen, eta politikoak ez dizi deurikusi, eh? eh. oso oso kantirik antutzen, uh, golistik harritu zututzen, berdiz ikusi zeak eh, uh, ministruk perfit uh, eh, harrituik, Estadok jamaitan zitetzen reformak, eta zin jenter galtatzen. Holadek, plana holadek, e, gogorki egiten zizien, hoi Euskal hori horren kontri hau